Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 28, 1993 Inordinahang obispo si Bishop Artemio Riliera ng Society of the Divine Word kasabay ng pagkakatalaga sa kanya na mamuno sa Diocese ng Bangged. Siya ang pangatlong obispo mula sa SVD na naloklok sa nasabing diocese. Si Bisa Prillera ay namuno ng labing dalawang taon sa bangged bago na iloklok sa Diocese ng San Fernando de la Union. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.